أيها الذين آمنوا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم ما سورارو السلام عليكم da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a ɓangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jihar anan kano a kada a manta za a iya aiko mana sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato 0800 biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu-hudu-hudu daya uku ko kuma akan adireshin manayanar gizo wato fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma a dandalin sada zumunta wato facebook a akar makallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin to assalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a cikin bayanan da muke yi akan abubuwan da suke da tasiri wajen ragewa mutum imaninsa da raunana masa imaninsa a yau za mu yi tsokaci ne akan duniya da fitintuninta duniya da fitunuwa da ita yana daga cikin abin da yake tasiri kwarai da gaske a imanin mutum ta fuskar haifar masa da tawaya da rauni idan mutum ya shagalu ya shagaltar da kansa da bibiyar tarkacen duniya wanda yake mai gushewa ne ya shagalantar da shagaltar da lokacinsa wajen ainihin nutsuwa cikin nemanta da ainihin su kwana a bayanta da neman jin daɗaɗɗanta da fitininta da abubuwan da suke rudarwa na cikinta da duk lokacin da kwaɗayin bawa ya girmama cikin waɗannan al'amura zuciyarsa ta rataye da waɗannan to abu shakka ɗa'arsa ga ubangiji za ta yi rauni daga nan kuma sai imanin sai rika ja da baya yana tauyewa gwargwadon yadda da'arsa ta rika tauyewa kamar yadda ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa gwargwadon yadda bawa yake nuna kwaɗayinsa ga duniya da yadda ya yarda da ita ya amince wa duniya to da yadda zai rika jin nauyi cikin duk abin da yake da'a ce ga Allah da kuma hanyar neman lahira saboda haka ne Allah ta'ala a cikin littafinsa ya kushe wa duniya ya bayyana cewa duniya ba a bakin komai take ba ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun yi irin wannan tsokaci daga ciki akwai inda Allah ta'ala yake cewa i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروف الله تكثني للي رأي والدنيا باوانا أبو بني فاتي واساد ورقي دعينهن قوى الفهري تكانونكو دع الفهري دعوان دوكيا دعا اتي كمر رواني wanda ya sauka mai yawa wanda tsirran da suke fita a dalilinsa suka rika ba wa manoma sha'awa sannan ba da daɗewa ba wannan tsiro ya fara bushewa sai ka gan shi ya yi fatsi-fatsi sannan kuma ya zama karmami ya bushe Allah ta'ala ya ce sannan aka zo lahira kuma a gamu da azaba mai tsanani ga wanda ya bi duniya da soyayyen ransa ko kuma gafara daga Allah da yardarsa ga wanda duniya bata rude shi ba Allah ta'ala ce mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata zama wani abu ba face wani jin dadi na rudi kawai haka nan a wani guri Allah ta'ala yana cewa wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira almalu wal banuna duniya hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah ta'ala ce ka ba su misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga girgije wanda tsirran ƙasa suka cakudu da shi saboda haka abin da yake cikin ƙasa na tsiro ya fito ya yi kyau fa asbaha hashiman daga baya ya zama karmami ko ya zama busasshe tazruhur riyah wanda iska take kwasarsa tana tana sheka shi Allah ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ta'ala ya zan mai iko ne bisa dukkan komai almalu wal banun da dukiya da yaya zinatul hayatid dunya ado ne na rayuwar duniya wal baqiyatus salihatu amma ayyuka na kwarai masu wanzuwa sune bautar Allah da ambatan Allah da zikiri safe da yamma khairun inda rabbika thawaban wanda ya fi alkhairi ta fuskar lada a gurbin ubangijinka wa khairun amala kuma ya fi abin kyakkyawan fata a gurin ubangiji haka Allah ta'ala ya nuna cewa rayuwar duniya ba komai bace duk irin abin da kake gani na kawace-kawacenta da adanta da kyalkyalinta wani abu ne wanda zai zo kwab lokaci ɗaya kuma ka neme shi ka rasa Allah ta'ala ce wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata' suna ta farin ciki da rayuwar duniya amma rayuwar duniya in ka kwatanta ta da lahira ba wani abu bane face dan jin dadi ne na dan lokaci kankani hakanan ubangiji ta alaci inna allazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun nar bima kanu yaksibun lalle waɗanda ba sa kyakkyawar fatar haduwa da ubangiji haduwa da Allah wato inji Allah ce lalle waɗanda ba sa kyakkyawan fatar haduwa da mu sannan suka yarda da rayuwar duniya suka nutsu da ita wallazina hum an ayatina ghafilun kuma waɗanda suke masu gafala da mance ayoyinmu Allah ce ulaika ma'awahumun annar waɗannan matattarar su wuta ce bima kanu yaksubuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa waɗannan duka ayoyi ne waɗanda suke nuna irin narko da Allah ta'ala yake alkawari ga waɗanda suka yarda suka amince suka mika zukatansu ga rayuwar duniya suka nutsu da ita suka gafala suka manta ayoyin Allah suka manta irin wa'azi da karantarwa da Allah ta'ala yake yi a cikin littafinsa ubangiji ta'ala ya zargi hatta muminai waɗanda za su amince su yarda cewa rayuwar duniya ta fi musu sama da gwagwarmaya wajen yada addinin Allah da tabbatar da shi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu iza idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal art ard araditum bil hayati duniya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad fil akhirati illa kalin. ya ku waɗanda suka yi iya ku waɗanda suka yi imani me yasa idan aka ce ku zabura wajen tafarkin cikin tafarkin Allah wato wajen ɗaukaka addinin Allah saqaltum ila al sai ku daƙile a ƙasa ku daƙile a ƙasa ku yadda ku zabura wajen taimakon addinin Allah shin kun yardar wa ku rayuwar duniya ne kun zaɓe ta ne sama da lahira Allah ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil jin dadin duniya in an kwatanta shi da lahira ba wani abu bane face dan abu kankani manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatuhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai wallahi ba ina ji muku tsoron talauci ba abinda nake ji muku tsoro shine a shimfida muku duniya kamar yadda aka shimfida ma waɗanda suka gabace ku ku rika gasa wajen neman ta kamar yadda suka rika gasa wajen neman ta ta halaka ku kamar yadda ta halaka su a wata ruwayar annabi ya ce tulhikum kama alhatum ta shagaltar da ku kamar yadda ta shagaltar da su saboda haka dole ne mutumin da yake son imanin sai rika haɓaka ko ya rika ƙarfi yake neman ya kuɓuta daga raunin imani ko na kasassa dole ne ya yi fafutuka wajen ya gaya ya nisantar da kansa daga fitintunin duniya da abubuwan da suke rudarwa a duniya wanda suna nan da dama mu sani cewa Allah ta'ala ba wai yana sukan duniya ba ne saboda kawai ita duniya ce a'a ubangiji ta'ala ai shi ya halicci duniya shi ya halicci abin da yace cikin ta kuma ya hore wa dan adam ya more su yayi amfani da su a rayuwarsa ta yau da gobe don haka ba wannan ubangiji yake suka ba abinda Allah ta'ala yake suka shine abinda jahilai suke yi na jahilci da wauta da saban Allah da kangarewa da shagalta da manta lahira ba shin duniyar aka hana ba a kada duniyar ta sa ka manta da lahira kamanta akwai ranar kiyama kamanta akwai ranar hisabi kamanta akwai aljanna akwai wuta da haka mutum ya kasance kawai tunaninsa ya zai tara duniyar ta kowane hali ta kowace hanya sawa'un hanyar mai kyau ce ko mara kyau ce sawa'un hanyar nan da zai bi wajen tara duniyar ta kunshi zaluntar bayan Allah kowace ƙunsa kunsa ba sawa'un hanyar cin haƙƙin bayan Allah da kwace da zalunci da danniya ko kuma kowace irin hanya ce da mutum zai bi wajen tara duniya da tara dukiya wannan shine abin da musulunci yake suka ko alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam suka magana a kansa wanda kuma wannan shine halin ɗan duniya waɗanda Allah ta'ala ya shimfiɗa musu duniya suka manta da lahira suke yin abubuwansu kai tsaye kamar ba za su mutu ba kamar ba su yarda ma akwai ranar tashin alkiyama ba kamar ma ba su yarda cewa akwai aljanna akwai wuta ba kamar ba su yarda da cewa akwai hisabi ba akwai wata rana yau mai yaƙomun nasu da rabbil alami nare da mutane za su tsaya gaba da gaba ga talikai kamar ba su yadda akwai wata ranar da za a sanya mizani ma'aunin ayyuka ba ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا nan da za a je musu littafin aikinsu abinda suka yi aikata a nan duniya kakaf an rubuce shi an taskake shi an tsare shi a cikin wannan littafi ka ga masu manyan laifuka a wannan rana cike da tsoro da firgici saboda irin abin da suke tsammanin ko suka tabbatar zai same su na mugun sakamako su rika ya wailatana ya kai canmu min shiga uku wani irin littafi ne wannan da bai bar aiki karami da babba ba sai da ya zo da shi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce suka ga aikin su hadiran ga shi nan an bujiro musu da shi a gabansu wala ya yazlimu rabbuka ahada kuma ubangijinka ba zai zalunci kowa ba saboda haka wajibi ne ga duk mutumin da yake so yaga ya kubutar da imaninsa daga fitinar duniya da rudinta dole ne ya rika la'akari kullum yana duban duniyar nan da madubi wanda yake nuna masa duniya a matsayin wani abu mai saurin gushewa wacce dandanan za ta ƙare wacce ba ta kai komai ba a burin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa walau kanat ad-dunya in ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafira minha sharbatama da a ce duniya a gurin Allah ta kai daraja da matsayi na fifikin sauro to da bai shayar da kafiri bakwarwa ɗaya ta ruwa ba daga cikinta ta kullum mutum ya rika kallon duniya da irin wannan madubi wanda zai nuna masa ta gushewa ta ƙarewa sannan idan mutum ya shagalta da ita zai zo ya samu kansa cikin nadama cikin da na sani lokacin da kuma abin ba zai masa amfani ba sannan kuma abu na biyu ya rika duban lahira yana tunaninta ya san cewa abu ne da tabbas yana nan tafi babu makawa labudda sannan lahirar nan ita ce mai dawwama ita ce ta har abada da abinda ta kunsa na alkhairi da farin ciki ya rika tunawa da fadar Allah da yake cewa al-akhiratu khairun wa abqa kuma lalle lahira ita ce mafi alkhairi ita ce kuma mafi manzuwa abinda yake cikin ta na alkhairi abu ne wanda yake manzuwa abu ne wanda yake baya karewa mutum ya rika tunani akan waɗannan abubuwa shi zai sa shi zuciyarsa har kullum ba za ta ainihin sake ba ba za ta sadu da batun ta zama ta ta jayu ga rudin duniya da fitintuninta Allah ta'ala ka ba mu dacewa Allah ta'ala ka kubutar da mu daga fitintunin duniya da kyalekyalanta da rudinta amin sun ma'amin tambaya ta farko malam tana cewa malami na da nake koyon ƙur'ani a gurinsa na fahimci bai yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya fi kowa iya karatun ƙur'ani a unguwa shin ya halatta na ci gaba da koya a wurinsa? magabata na farko suna gaya mana cewa idan za mu nemi ilimi mu neme shi a gurin mutumin da za mu karu da ɗabi'unsa da halayensa da nagartarsa wato shi ilimi ba wai kawai ana neman shi karan kansa ilimin ba ne ba tare da samun wani abu na tarbiyya daga wanda ake koya a gurinsa ba shi yasa yana daga cikin abinda imam maliki ke cewa la ta'khudhu al-ilma illa amman ta'rif kada ka yadda ka ce za ka yi karatu a wurin wanda baka ma ya yake ba baka sani ba mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai nagarta mutum ne da ya san ya kamata mutum ne da iliminsa yake amfanarsa kada ka yadda ka yi karatu a gurinsa sai ka tabbatar cewa mutum ne na kwarai imam malik yana cewa kada ka nemi ilimi daga mutumin da yake wawa sakarai wanda ba zai baka shawara ta gari ba kada ka nemi ilimi ga mutumin da yake mai aikata bid'a mai bin san zuciyarsa kada ka nemi ilimi ga mutumin da yake makaryaci wanda baya jin kunya yayi wa Allah da manzansa karya ashe kaga duk mutumin da za ka nemi ilimi a gurinsa to ya kasance mutum ne wanda zaka koyi ladabinsa zaka koyi sa mai kyau zaka koyi halayensa masu ban sha'awa wannan shine abinda magabatan farko suka nuna mana a cikin tarjamar Imam Malik tarihinsa an gaya mana lokacin da mahaifiyarsa take tura shi gurin gurin rabi'a ibn abi abdurrahman wanda ake ce masa rabi'atul ra'i wani cikin manyan malamansa ta ce da shi ka tafi idan ka je ka koyi ladabinsa da ɗabi'unsa kafin ka koyi iliminsa sau haka mutumin da yake karkatacce irin wannan bai yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi aka ɗora wa nauyin bayanin tafsirin alkur'ani ba shine malamin tafsiri na farko a duniya bai yadda da wannan ba bai yadda da irin bayanai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su daga Allah ba wannan ba shi da wani amfani ka ce wai wani ya iya karatu ya iya tajwidi ta zai iya tajwidi wani kuma bai yarda da da hadisai ba ina zai samu tajwidin to alkur'anin ne a ciki aka rubuta tajwidin don haka akwai tubkama da walwala a ce ya iya tajwidi amma bai yarda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ka je ka nemi wanda zai karantar da ka alkur'ani ga sunan da yawa alhamdulillah wannan al'umma har zuwa yanzu tahin mutojin karatun alkur'ani da kyautata karatunsa ko makarantunsa suna nan manya da yara haka ka da bukatar ka je ka koyi karatu alkur'ani a gurin wani wanda bai yi imani da wani bangare babba na kalmar shahada ba shine kalmar cewa annabi manzon Allah ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi kuma biyayya gare shi ta zama tilas sauraron abin da ya zo da shi ya zama tilas yin da'a gare shi ta zama tilas sawa ka je ka nemi wani malami ka watsar da wannan wasu wasin na shaidan cewa ya fi kowa iya karatun kur'ani wannan ma da kake faɗa ni ba zan yadda ba cewa ya fi kowa karatun kur'ani tun da dai har bai yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sana alkur'ani ba ban san ta ina zai samu abinda zai fi kowa da shi wajen kyautata karatun kur'ani ba sai tambayar da take cewa malam matata ta samu matsalar aljanu to sakamakon haka ma sai na yi fama da ita take shayar da jaririnmu ni kuma ina ganin cewa akwai matsala domin ranar da bana nan za ta bar shi da yunwa to malam na ji cewa ba zan iya zaman aure da ita ba a wannan hali shin ya halatta na sake ta in ya so na ci gaba da ciyar da ita ko kuwa wace shawara za a ba to na farko ya kamata mu mazaje mu sani a lokacin da ka auri mace da lafiyar ta ta samu matsala ka tsaya ka yi iya bakin ka na ka ga cewa ka taimaka mata da neman mata magani da abin da zai sa ta samu saukin abin da take ciki ba da zarar ta samu matsala ba kuma shi shikenan ka tattara ta ka watsar ka je ka auri wata anan babu wafa'i kai ba za ka so a ce kai ne matar matarka taimaka haka ba yayin da take tare da kai ka samu matsala ta tattala ka ta watsar ta ce ka ba ta takarda za ka ce a nan ba ta yi maka mutunci ba to haka nan kai ma ka yi haƙuri ba a ce ka sake yin aure ba kana iya yin auren ka na biyu domin matakila wannan auren na biyu ma in kai dace da zama cikin mai su taimaka maka akan sha'anin ita matar amma kada ka fara tunanin cewa eh, tun da dai ba ta da lafiya to shi kenan ni zan tattara ta in kai ta gidan iyayenta su su ji da ita kai kuma ka je kai aurenka daga nan abinda kake tunani ma za ka rika bata na ciyarwa yau da gobe ka shagala ma ka manta da ita ka dawo ma ana kai ruwa rana da kai wajen ka bata ina ga wannan ba wafa'i bane ya kamata ka yi iya bakin kokarin ka har lokacin da su kansu iyayenta za su yi maka uzuri za su ga cewa eh wannan abu dai ya kamata a haƙura hakanan ga irin halin da yasu take ciki amma ba daga haihuwar ku daya ka ce kenan ba ta iya shayar da ita ba to shi kenan ba laifi ka kai ta gidansu inda za a kula da ita amma ba yau kai saurin cewa kai yanzu ka rabu da ita ba ruwanka da ita ta zama ba matarka ba za dai ka shayar da za ka ciyar da ita saboda yarka da take shayarwa ina ga an kai haka ba kai wafa'i ba haka a ƙara haƙuri kuma a tsaya a rika kula da haƙƙin mace mutukar zai har an yi aure bisa soyayya kana son tana son ka aure ta don wani matsala ta faru ya kamata a yi haƙuri a ga abinda Allah ta'ala zai yi Allah ta'ala ya ba ta lafiya sai tambayar aliyu ahmad ya ce malam menene hukuncin lullube bangon ɗaki da labule da ake yi da nufin ƙawata ɗaki so akwai abinda yake haramun ne wannan bil ijma shine a samu alhariri wato yadin alhariri wanda an san yadi ne mai tsadar gaske ce da shi za a rufe katanga wannan malamai sun ce haramun ne domin israfi ne almubazzaranci ne akwai kuma labule da za a saka a jikin kofa wato kofa ce kuma a yi mata labule saboda ko dai shigowar kura ko wani abu wannan babu komai akwai kuma yadi da za a sa a cikin katanga da ba labule ba ne da za a rufe wani abu na kura ko iska ko sauro ko wani abu sannan za a sa shi a cikin katanga saboda kawai ado to yana wasu malamai su ce makaruhi ne sau akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah bai umarce mu Allah bai umarce mu cikin abin da ya azurta mu ba mulka rufe katanga da abin nan duwatsu da tabo ba inna allaha lam ya'murna fi ma razaqana an nastura tin alhijarata wa tin cikin abin da Allah ya bamu na arziki bai umarce mu rika rufe mulka sitirce dutse da tabo ba to wannan magana ta sa wasu wasu malamai suka ce maka ruhi ne yin wannan to amma in har zai zama kaya abu ne na alfa na afariya kamar alhariri wanda aka san shi da matkar tsada a sa shi a jikin katanga wannan malamai sun ce haramun ne na hadisun aisha hadisi ne sahi yana cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim na sai tambayar da take cewa malam idan mutum ya saki matarsa a ina shari'a ta ce ta yi zaman idda shin a gidan mijin da ya sake ta ko a gidan iyayenta a danganta da sakin idan saki ne raji'i wato saki ne wanda za a iya kome a cikinsa wato sakin farko ko na biyu to na za ta yi idda ne a ɗakinta wato a gidanta haka Allah ta'ala ya faɗa cewa ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ya ku waɗanda suka yi imani za ku saki mata ku sake su da eh, cikin iddarsu wato bayan sun yi tsarki ba ku kusance su ba shi ne ma'anar cikin iddarsu sannan ku ƙididdige kwanakin iddarsu ku ji tsoron Allah Ubangijinku kada ku fitar da su daga ɗaku da gidaddajinsu la tukhrijuhunna min buyutihinna Allah ma ya jingina gidaddajin zuwa gare su duk da kai namijin mallakar ka ne kai kasa ya kai ka gina amma Allah ce kar ku fitar da su daga gidaddajin su wala ya khurujuna su ma kuskura su fita wato su tsaya anan su yi idda kasu fita kar ku fita kar ku fitar da su illa an yatina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha wato sun zo da wani rashin mutunci a bayyane karara wato sai idan sun yi wani abin da ya kasance za a cutu wato sun zo suna yin wani abin da abokan zamansu a wannan gida suke cutuwa ko abin da yake a aikace ne ko kuma abin da yake a magance ne wato su rika bakaken maganganu ko zage-zage ko rashin kyautawa ta yadda za su cutar da abokan zamansu a gidan to anan sun ba da lasisin a fitar da su to wani lokacin sai ka ce a ce ta tarkata kayanta ta fita don yanzu ita ta fitar da kanta da rashin mutuncinta ba shi mijin ne ya kore ta ba shi ya ce illa ya tina bifa hashitin mubayyana mutilka hududullah wani ta'adda hududullahi faqad zalama nafsa Allah ce to wannan shari'ar Allah ce iyakokin Allah ne wanda duk ya ketare iyakar Allah wato ya fitar da matarsa daga gidansa wai dan ya mata sakin farko ko na biyu ce ta tattara nata ya nata ta fita ko kuma iyayenta saboda fushi da fusata su turo a ɗauke ta a kwashe kayanta Allah ce to wanda duk yayi wannan ya ƙetare iyakar Allah ya ƙetare shari'ar Allah ce wa man ya ta'adda hududallahi wanda kuma duk ya ƙetare shari'ar Allah faqad zalama nafsa to ya cuci kansa ba kowa ya cuta ba bai cuci Allah ba kansa ya cuta domin ƙarshe zai ga mummunan lamarin abin da ya yi sakamakon da Allah zai masa ba mai kyau ba ne matukar bai tuba ba sai la Allah ba da zalika amra la tadri la Allah ba da zalika amra ba ka sani ba watakila zaman da za ta yi ta yi idda a gidanta wani abu sabo ya faru wato ko dai in bata masa rai ta ya fusata ya ce ya sake ta wannan fusatar da ya huce a cikin kwanakin iddar ta ya dawo da ita ko kuma a in wani abu ne ya sa shi ya sake ta a daidai waɗannan lokutan da take zaman idda ya ga ta gyara ta daina wannan abin wato ta yiwu ko watakila ba ta tsabta ne tana ƙazanta ya yi da ita ta ƙi garuwa har ta kai ya ce ya sake ta kuma daga baya ita karan kanta ta yi nadama a cikin kwanakinta na idda kafin ta gama ya kula cewa yanzu gaba ɗaya ta canza kullun cikin kwalliya take da tsafta da wanka da sa turare da gyara gida kaga ya fuskanci cewa sakin da aka yi mata na farko ko na biyu ya yi tasiri sai ya dawo da ita domin abin da ya sa ya sake ta ɗin ya kau Allah ce to duk wannan abubuwan mu sani ba zai iya faruwa to wannan shine hikimar da ta Allah ta'ala ce su zauna su idda a cikin gidajensu kada a fitar da su kada su ma su ce za su fita amma idan saki ne wanda yake ba'i wato an yi saki uku to a lokacin da aka yi saki uku mace ba ta da gurin zama wato ba ta da haƙƙin mahalli akan mijinta ba ta da haƙƙin ciyarwa akan mijinta domin a wannan lokaci kuma babu sauran dama ta ayi kome har sai ta je ta yi wani auren sahihin aure ta tare kuma daga baya mijin wancan ya sake ta sannan mijinta na farko zai iya dawo da ita zaune auren sabo na'am sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin wanda ke kwana a soro kuma yakan tashi da daddare shiga ɗakin mahaifiyarsa domin ɗauko da ruduma da littattafan nazari domin yin kiyamar laili saboda ayar da ta yi hani da shiga gurinsa a irin wannan lokaci to yi kamata a yi ya tashi da daddare ko yaushe eh. cikin dare ya tashi ya shiga ya shiga ɗakin mahaifiyarsa ba a ta wani ba ba hankali a ciki ayar da cike yake magana irina magana a cikin suratun nufu da ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yasta'zinukum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma thalatha marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum lidh-dhahirati min ba'di salati al-isha'i thalatha awratin lakum laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahun tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim kila yana ishara zuwa ga wannan aya wacce ita kuma wannan aya ba tana magana irin yana yanayinsa ba ne tana maganar yara kanana da hadimai waɗanda suke bayi wanda suke gida suna kai kawo daman a cikin gida kullum suna kara kaina da yara ƙanana wanda ba su balaga ba su ne wallazi na lamya bulgul hulun Allah ta'ala ya ce su nemi izini a cikin waɗannan lokuta guda uku min qabli salatul fajr daga kafin sallar asuba kafin sallar asuba in za su shiga inda kuke su yi sallama su nemi izini wahina ta za'una siyabakum min minan zahira ko tsakar rana lokacin da kuke cire kayan ku domin ku huta ku yi bacci mace ko namiji ya cire kayansa su gashi sai yan ciki ya zauna ya kwanta domin ya huta abinda ake cewa kailula shine ba da salatul isha da kuma bayan sallar isha lokacin da aka gama kujuba kujuba za a shiga kwanta a yi bacci a wannan lokaci salatu auratul lakum lokaci ne guda uku da ba mutane ba lalle suke al'awarsu ba za su iya bude abinda da yake ba sa son wani ya gani a jikinsu saboda suna ga kamar a daidai wannan lokaci ne nasu na hutawa to aka ce hatta yara kanana da basu balaga ba in za su shiga wajen iyayensu a wannan lokacin kada a bar suna shiga haka nan to dan shi ma yaro karami ba a yadda ya ga al'aurar babba ba ba aka ba a yadda ya shiga a wannan lokaci ba to kaga wannan ana magana da waɗanda ba su balaga ba kuma da alama shi mai tambayar ba wai yaro ne dan kankani ba alama balagagge ne to shi balagagge a kowane lokaci ma in zai shiga wajen iyayen iyayensa sai ya nemi izini wannan shine ayar gaba take take wai za balagal atfalu minkum huluma falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim Allah to idan yara suka balaga to duk sanda za su shiga wajen ku su nemi izini kamar yadda wanda suka gabace su suke neman izini da haka shi a yanzu a kowane lokaci ma zai shiga wajen iyayensa ba ma lokacin da yara ƙanana aka hana su shiga ba a kowane ma lokaci Allah ya ce idan dai yaro ya balaga to ya daina faɗawa. dakin mahaifansa duk sanda ya zo ba tare da ya kwankwasa ya nemi izini ba so da ka baya baya halatta gare ka dan uwa a kowane ma lokaci ne ka auka wa ɗakin iyayenka sai ka nemi izini sun maka iso sannan ka shigo na wannan lokaci da kake magana lokaci ne da har yaro karami wanda bai balaga ba an ce kai ya shiga ka a ba su a bashi ladabi da tarbiya na kada ya shiga a wannan lokacin sai ya nemi izini sai tambayar baban ya yusuf shirawa ya ce malam shin ya halatta idan mutum ya samu labarin iyayensa ba su yanka masa ragon suna ba shi ya yanka wa kansa to shi suna haƙƙi ne da wato yanka ragon suna haƙƙi ne da yake kan mahaifi ga ɗansa ba haƙƙi ne ga ɗansa ba haƙƙi ne ga shi akan ɗan ɗan ba haka shi wanda ya halatta yanka masa wanda aka umarni yanka masa shine ubansa kuma annabi sallallahu alaihi ya ce ana yankawa yawmun sabi'i yinin sa na bakwai haka in har uban bai samu damar yi ba ko jahilci yana shi yi har yaro ya girma shi shikenan kasare ya ba bukatar kuma ya zo ya yi wa kansa ya zo ya yi wa kansa hakika akwai hadisin da bai inganta ba hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa kansa hakika bayan ya girma wannan ba gaskiya bane saboda haka shi yanzu haƙi ne akan iyayensa ba a kansa ba tunda har ba su yi ba saboda wani dalili wanda ya sare da kansa shi ba shi zai yi ba kuma cewa aka yi dama a yi rana ta yini ta bakwai akwai wasu mazhabobin da suke cewa in ba yi ne ta bakwai ya eh, bakwai ba a yi na sha hudu in ba a yi na sha hudu ba a yi na ashirin da daya wato ita kara to amma dai duka waɗannan ba wani cikakken dalili ko wata hujja mabayyaniya na'am sai tambayar da take cewa shin ya halatta ina karatun qur'ani kuma a lokaci guda ina sauraron tafsiri a rediyo to ta yaya za ka yi kana sauraron tafsiri kuma kana karatun qur'ani dole dai hankalinka ya karkata zuwa ga abu daya ko dai karatun qur'anin ko tafsirin amma ba zai yi ba kana karatun qur'ani kuma kana jin tafsiri a daidai lokacin sai ka kura kai daya shi karatun qur'ani ana son ya zama kana yin shi da tadabburi da nutsuwa da kintsuwa da sa hankali cikin abin da kake karantawa da tintintini a ciki wannan shine abinda ubangiji ta'ala yake bukata ga mai karatun qur'ani afala tadabbaruna alquran walau kana min inda ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera afala yatadabbaru alquran am ala qulubin aqfalha liyadabbaru ayatihi to ta ta'ala yana buƙatar mu karatun qur'ani zama yana tadabburi tadabburi kuma baya yiwa sai ka kintsa hankalinka guri guda yayin da ka raba hankalinka biyu can kana sauraron tafsiri nan kuma bakinka yana kadawa yana to dole dai hankalinka zai yi buɗe ne ko dai tafsirin ko karatun qur'anin ko karasa duka biyun don ka sai ka haƙura in ka gama jin tafsirin tunda wani abu ne mai lokaci ka gama sai ka ci gaba da karatun ƙur'aninka wannan za ka fi amfana da duka abubuwan guda biyu ka amfana da lokacin sauraron tafsiri kuma ka amfana da karatun ƙur'ani yayin da kai ka samu ka karanta da cikin natsuwa na'am wannan tambayar kuma ta ce malam na wayi gari da janaba ranar juma'a sai na manta bayyaniyar niyyar wankan janaba ba amma na yi wankan juma'a ban tashi tunawa ba sai ana cikin sallah shin ya zan yi sai ka katse sai ka katse sallarka domin duka biyun wasu malamai suka ce duka biyun ma babu babu na janabar babu na juma'ar don na janabar ba kai niyyarsa ba kaga kuwa ba zai yiwu ba abinda ba kai niyyace shi ba kuma ka same shi wa inna mali kullum ri'in manawa abinda kowa ya niyyata shi yake samu kai ba kai niyyarsa ba da haka baka da wannan sada shi kuma na juma'a ba zai inganta ba da kana da na janaba yana da jaraba juma'a ko ba zai samu ba saboda haka suke cewa duka biyun ma babu don haka sai ka je ka sake wanka ka yi wankan juma'an Allah ya sa za ka samu sallar in kuma ka samu ba shi kenan sai ka yi rabon ka kenan a wannan satin sai tambayar muktar ya ce malam idan aka ba mutum kudin marayu ya juya kaso nawa ya kamata a raba ribar da ake samu to wanda ya danganta da abin da aka aka yi tsauna aka yi tunani ba wai wani abu ne da shari'a ta kayyade cewa ko shi maraya a bashi kaso uku shi ya dau kaso daya wato a raba abin kaso hudu ba ko a raba kaso uku shi ya dau daya maraya ya dau biyu ba ya danganta da abin da zai tabbatar da adalci shi zai ji cewa in shi ne mai dukiyar ya nemi wani ya juya wannan dukiyar zai gamsu da yadda ka san yake to haka zai yi amma idan ya yi abin da shi yake jin cewa in shi ne mai dukiyar ba zai yadda a yi masa ba wato a ce ya ba da dukiyarsa misali ko ya ɗau dukiyar maraya yana juyawa a ce shi ya ɗau kaso uku marayan kaso ɗaya wato ya fi marayan samu daga dukiyarsa wanda shi kuma inda shi ne mai dukiyar zai ɗauka ya ba ma wani ya juya ya ce wancan ya ce zan ɗauka su uku ba ka ɗaya ba zai yadda ba to kaga shi daga nan zai gane cewa bai adalci ba saboda ka yi adalcin da shi ma zai so a yi masa irinsa haka shari'a bata ajiye wani abu wanda yake kayyadajje ba aka ce maraya a bashi kaza a shi kuma mai juyawa a bashi kaza illa iyaka dai mutum ya karan kansa ya san adalci domin ya san abin da shi zai yadda da shi ya san abin da shi in shi ne a matsayin wannan ba zai yadda da shi ba haka sai a kwatanta a ainihin yi kokari a ayi adalci din wannan tambayar ta ce malam mahaifiya ta takan aike ni wajen boka kuma ba a san raina nake zuwa ba shin ya halatta na yi mata biyayya akan hakan an wajabta wa ɗaya yi wa mahaifinsa biyayya ko mahaifiyarsa biyayya da sharaɗi da zaman na abinda zai yi musu biyayya ɗin nan bai saba wa Allah ba bai saba wa ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallama dukkan wani abin da uwa ko uba za su umarci ɗansu da shi kuma ya zama ya saba wa Allah da manzansa to ba a yi musu biyayya akan wannan domin biyayyar Allah da ta manzansa gaba take da biyayyar iyaye haƙƙin Allah da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam sama yake da haƙƙin iyaye haka ba za a sarayar da haƙƙin Allah ba dan a tabbatar da na iyaye in aka yi haka to an yi ba daidai ba saboda haka da take umarta ki da shi ba daidai ba ne abu ne da ya kamata ki tsaya ki yi fafutuka ki ga kin raba ta da wannan na ji mace ce mai tambayar ko ki raba ta da wannan ba ki taya ta yi ba kuma ba ki da uzuri a gurin Allah ki ce ai mahaifiyar ki ce domin ubangiji ta'ala bai yadda ki yi abin da yake shirka wa in ja hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma na ce in suka yi yunkurin su hada su matsa maka kai ka hada Allah wato ka hada ni da wani abinda baka da wani ilimi akan saka kai musu biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliqi babu da'a ga wani mahaluki wajen saba mahalicci lokacin da maman sa'ad ibn abi waqqas bayan ya musulunta tace ita kuwa ba za ta ci ba ba za ta sha ba har sai ya bar ya bar musuluncinsa ta ce ta daina ci ta daina sha wato irin abin da ake cewa yajin cin abinci din nan ta ce shi za ta yi ya zo same ta ta kanjami ya ce kin ga inna in ranki ɗari za ki zauna kikici kikisha ki rasa daya ki dawo ki kuma dama ki zauna kikici kisa ki rasa na biyu to ko da ɗarin za su kare ba zan bar addini na ba ta ga dai ba sarki sai Allah ta dawo ta ci gaba da cin abinci da shan abin sha saboda haka ba a biyayya ga duk mutumin da zai ce a ya saba wa Allah nan nabi sallallahu alaihi wasallam ce inna mata'atu fil ma'ruf lalle wato kadai ana yin da'a ne cikin abin da yake shari'a ta yadda da shi saboda ka irin wannan yanayi yi kokari ki mata nasiha ko da za ta ji haushi ko da ranta zai ɓaci ki mata nasiha cikin ladabi da biyayya sannan sauran ta kuma kina bata ko da mutum ba musulmi ba ne uwa da uba ko da ba musulmi ba ne suna da haƙoƙinsu na kasancewar su iyaye za a ba su wannan haƙoƙin sai dai kuma ba za a sarayar da haƙƙin Allah saboda su ba don haka wannan zuwa gun boka da ke yi ba ki da uzuri a wurin Allah sai ki dina. wannan kuma ta ce malam ya halatta mai ta gaba ta shafa turare da daddare a mai ta kaba an hana ta sa turare wanda daddare ne ko ba da daddare ba ne tunda abinda ka shafa da daddare za ka tashi da shi da rana za ka ta yi haƙuri ta daina shafa sai dai idan wani wari ne haka a jikinta da yake damunta to wannan babu laifi ta sa abinda za ta kusar da wannan warin amma ba wai ta rika sa turare ba haka kawai don sha'awa na wani hana ta ba a ƙayyade abin da dare ko rana ba wannan kuma ya ce malam menene ingancin maganar da aka ce wai sayidina ali ya wuce ta wata coci sai ya ji karar kararrawa ya ce wannan kararrawar ambatan Allah take to wannan ni ban san shi ba kuma ban san hikimar fadar wannan ba in ana fada ne an nuna cewa wato duk wani abu tasbihi yake yi ga Allah wannan Allah ta'ala ya faɗa cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu wani abu ne wanda shi ma yana karkashin abubuwa da Allah tana karkashin shay'un da Allah ya faɗa dukkan wani abu da ka sani wanda ba dan adam ba ba aljan ba to yana tasbih itace ne a tsaye eh, dutse ne a kafe karfe ne ko menene da ka sani yana tasbihi sai dai baka gane tasbihin Allah ce la tafqahuna tasbih wannan kararrawar ba wai kada ta shine tasbihin ba kakka dauka kada kararawar wanda shine tasbihi dan Allah ce la na ba kwa fahimtar tasbihin wannan karar da zata yi wani abu ne daban kuma sannan wannan tasbihin in an ce tana tasbihi ba wai ana nufin cewa ya halatta kuma a yi amfani da ƙararrawa ba tunda wannan nassi ya zo cewa haramun ne a sa wa dabba ƙararrawa a wuya tana kaɗawa an wannan nassi ya zo hadisai sun zo sun nuna cewa wannan shaidan abin da mala'iku suna gujewa gurin da yake da irin wannan inda ƙararrawa ake kaɗa ƙararrawa mala'ikun rahama ba sa ba sa halartar wannan gurin saboda kaga nassi ne wannan magana cewa kuma karfan kararwa yana tasbihi shi kuma wani abu ne daban kamar yadda ba za ka ce wato a zo a yi wani abu na kamar yanzu goge annabi ya kira shi mizmaru shaitan wato kaɗe-kaɗe annabi ya kira shi sautin shaitan kasa ba za ka zo ka ce wannan abu ne mai kyau ba tasbihi ne a ci gaba da yi sai ce sauti sauti ne da shaidan so akwai bambanci tsakanin a ce abu kaza duk wasu abubuwa na tasbihi da kuma karan da kake ji na abun dan zaka ga mota tana diri tana kara wannan ba shi shine tasbihin ba Allah ce la tafqahuna tasbihahum ba ku fahimtar sa tasbihin ba shine wannan ba in ga wata rababbabbiyar mota a tsaye ba a ma motsa ta ba a tafiya da ita wannan tana cikin shay'un da yake tasbihi amma kana ji inda karan shine tasbihi to lokacin da ta lalace take tsaye sai a ce ba a ta tasbihin kenan ko dutse da yake kafe a inda yake Allah ce yana tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la a'rifu hajaran yusallimu alayya bi makkah wa inni la a'rifu al'an na san wani dutse wanda idan nazo wucewa ta gaban sai yana mun sallama kuma yanzu haka na san shi sallaman nan da dutsen ne yake yi ba sauti ake ji ba ba ƙara ake ji ba amma annabi ya ce yana masa sallama amma mutanen da suke wucewa nan ba su karan dutsen ba haka sallaman nan ba wai shi wannan dutsen ne ba wai wani kara ne da ake jin shi ba haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba akan kututturen dabino da aka yi masa minbari ya ba kututturen dabino kututturen dabino nan yayi hani yayi yayi kuka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi a lokacin sahabbai ba su ga kukan ba ba su ji kukan ba sauraka karan kararrawa ba shine tasbihin ba wannan karfan mai tasbihi ne amma tasbihin nashi ba shine wanda muke ji ba ba shine karan da muke shi wannan karan sautin shaidan ne nabi ya ce in ma tsirayin wannan mala'iku ba sa zaka ce mala'iku ba sa zuwa gun tasbihi ne in wannan shine karan tasbihin sai ya ce to mala'iku kenan ana tasbihi ba sa so da kuma kaga ba ba wanda zai faɗi haka saboda haka in an in wani ya faɗi wannan ne don ya halatta cewa ai ai ta kadawa saboda tasbihi ne haka wannan kuskuren fahimta ne da shi kansa wannan asar din wani abin dubawa ne ina shakkar ma a ce har ya tabbata ma zuwa ga sayyidina ali sai tambayar na'i magaida ta ce malam mutum ne ranar da ya aure aka kai matar a kan hanyarsa ta zuwa gidan sai ya yi haɗari ya mutu shin za ta yi masa takaba kuma za ta ci gado eh, idan har an riga an daura aure to matarsa ce duk matar da aka riga aka daura mata aure da miji ta ba kuma sakin ta yi ba don ba ta tare ba to matarsa ce idan har ta mutu tana da takaba a kansa akwai bambanci tsakanin takaba da idda in idda ce to za ta yi abin nan ba za ta yi idda ba sai ta tare amma takaba ce ita ta kaba wata hudun da kwana goma lokaci ne ake kirgawa ba wai yawan adadin jini ba ita ita ta kaba haƙƙin mamaci ne ita kuma idda haƙƙin miji ne don a san cewa mace ba ta ɗauki da cikinsa sauraka akwai mamaci tsakaninsu ta wannan janibin zaka idan mace mijinta ya mutu bayan an ɗaura aure tana nan a matarsa ce ya mutu ya bar matarsa za ta yi masu takaba kuma tun da matarsa ce to ta cancanci abinda ake cogado sai tambayar da take cewa malam ina da ciki wata biyu sai na ga jini da safe ban kuma gani ba sai bayan kwana uku shin ya ibata ta za ta kasance kuma menene hukuncin wannan jini to mun sha bayani akan wannan shine maganganu biyu na malamai wasu su ce jinin haila ne wasu ce ba magana dai sahihiya a magana ingantacciya shine jinin da mai ciki take gani jini ne na rura ba jini ne irin na haila ba jinin haila yana fita ne daga macen da ba ta da ciki shi yasa ya zama alama da yake nuna cewa mace ta yi idda ko ta yi istimra'i fitar jinin haila din ya nuna cewa ba ta da ciki tana iya yin aure to idan ya kasance har idan tana da cikin ma jinin haila zai fita to kaga bai zama alama ba kenan na nuna kubutar mahaifa don haka sa shi a matsayin alama na kubutar mahaifa da cewa babu ciki sai zama kuskure ne wanda kuma abu ne da wanda ba wanda zai iya faɗar haka sauraka magana mafi inganci hatta likitoci ma abin da suka tabbatar kenan a likitance cewa matar da ta ɗauki ciki take ɗauke da ciki ba za ta fitar da jinin haila ba domin abin ya canza jinin hailatta ya canza daga fita da yake daga jikinta ya koma ya zama abinda abincin shi yaron da yake ciki so haka ba zai sake fitowa ba don haka in ta ga wani jini yana fita to ta sauri ta je asibiti domin akwai gudun ma ta yi bari wannan je fitar jinin ya jawo mata bari ta je ta ga asibiti ta ga likita ta gaya masa za a ba ta magani ya tsaya ta je da fita Ah, amma wannan ba zai hana ta ibadarta ba ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba idan tana yi don ba jirin haila ba ne na'am sai wannan tambayar ta ce malam ina neman bayani a kan wahayi don nakan ji a ƙur'ani a wani wajen allah yakan ce ya yi wa mahaifiyar annabi musa wahayi ko ƙudan zuma wani wajen kuma ya ce shaidanu suna yi wa junansu wahayi yaya abin yake to abinda ake ce wahayi kalmar alwahayu da harshen larabci shine a isar da wata da wani sako a boye a sirrance shine al'amul khafi a sanar da mutum wani abu a sirrance a boye shi da ake kira wahayi zai iya yi wa ta hanyar mala'ika zai yi wa kuma ta hanyar mala'ika ba wato in zo in rada maka wani abu a boye a larabci za a kiran shi wahayi in mala'ika ne ya je wa mutum ya gaya masa wani sirri da bai gaya wa kowa ba to wadda shi ne ake cewa annabi Allah ya aiko da mala'ika ya je a sirrance ya gaya wa mutum wani abin da ba kowa ya sani ba sai shi to wadda shi ake kira annabci sannan Allah na iya kinsa wa mutum ba ta hanyar mala'ikan ba Allah yana kinsa wa mutum wani abu wanda yake na gaskiya mai kyau yayi shi ma sunan shi wahayi amma ba wai mala'ikan ne zo ba kamar na ila ummi Musa an yarda'i fa irsilti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min wannan wahayi da Allah ta'ala yi wa ummi Musa ba ce mala'ika ne je same ta ba amma ya kinsa mata a ranta ya kinsa mata a zuciyarta cewa ta yi wannan kuma ta samu wannan yakinin ta je ta yi saboda shi ma sunan shi wahayi tunda al’ilam ne sanarwa ce ta wata hanya boyayya da ba kowa ya san da ita ba ko a kinsa wa zuma Allah ya kinsa wa zuma ta hanyar ya halicce shi da jin wannan wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun Allah ya yi wahayi zuwa ga ga kudan zuma cewa su yi gidaddajinsu a cikin duwatsu ko a cikin itatuwa ko a cikin abin da mutane suke ajiyewa na amiya to kaga anan ba mala'ika ne Allah ya aika mata ba Allah ne ya sa mata ne a cikin halittar ta cewa ta yi wannan din Allah ya kirawo shi wahayi sannan shaidanu su ma sukan yi wa junan su rada shine wasu wasin shaidan da zalaka mutum abu a zuciyarsa na sharri mutum kuma ya kama yi da Allah ta'ala ya ce inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun ko kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaf'alun wa ma yaftarun kaga anan ubangiji ta'ala ya kirawo abinda shedanu suke saka suke sakawa masoyansu a zuciya na sharri Allah ya kirawo shi wahayi saboda wani abu ne da suke sa musu shi a zuciya su suka san abin da suka kullata yayin da za su yi sai dai a ga sun yi sauraka ita kalmar wahayi in an hada ta da mala'ika aka ce Allah ya aika mala'ika ya yi wahayi tunan magana annabta take zuwa duk wanda aka ce mala'ika Allah ya aika ya masa ya masa wahayi to ya aika masa wata shari'a ya aika masa wani ibada saka masa wani sako yi kaza yi kaza ko kasa a yi kaza ko a bar kaza to ya zama annabi wanda Allah ta'ala ya bashi wannan matsayi idan kuma ba wannan ba to zai Allah ta'ala zai iya wa mutum a ransa shine malamai suke kira al-ilham ilhami shi ma kalmar wahayi tana zuwa akan ilhami to amma anan ba za ka ji an ce mala'ika ba shi ilhami babu maganar mala'ika a ciki wani zai tusa mutum a ransa wani abin da yake na daidai ya yi kuma ya dace to wani ilhami ake ce masa alhamdulahi masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau ta haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da aka madadin shehu malamin ma doktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar eh, shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogo da ya sada ni da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yaddar allah ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا tukun saurari fatoyi rahama tare da bala kabara sai ku tara